infanoi cae lingvolernado. Estas conata facto che infanoi lernas lingvon pli rapide cae profunde ol plenagiuloi, cae despli ol malionuloi. Iu pli frue despli bone, estas la conata deviso. Supposeble la facilezzo por lingvo lernado sequas linion ciam mal supren clinigiantan laulonge de la vivo. Ciu tio estas plena vero? Ciu iam restas nenio nova en tiu temo, ciu aparte interesas nin esperantistoin? En la virtuala Monda Congreso de Esperanto 2012, la prelegoi presentitai en la Internazia congressa universitato estis alt nivelai cae interesai cae unu el ili havis precise citiun titolon, al proprigo de dua lingvo, ciu ebla post la infanagio? La autoro estas Grant Goodall, professoro pri linguistico en la Universitato de Californio en San Diego, Usono. La concerna texto trovigas en la responda IQ libro, quiu estas disponibla por sen paga el chuto. Valoras la penon tra legigin. La professoro montris la plei grava in esploro in pri la fenomeno perdo de lingvo capablo post la infana agio. Ecde la iardeco post 1980 poste in la comenzo de la dudecunua iarcento, fine en la iaro du mil dec hoc. Ciui esploroi examenis la alproprigon de dua lingvo en la diversae homai agioi. La resultoi estis surprize malsamai, lau la raffinado de la metodoi analisi la statisticoina. Comence oni concludis che post la infanaggio o casas subita fallo en la capablo pri lingvo lernado. La lasta istudo et tamen montris tre curiosan el trovon. Ni resumu la lasta en concludo in. Ie la mesuma agio de dexep como quar iaroi, subite draste falas la capablo funde lerni duan lingvon. Du. Supposeble la plei bona agio por comenzi tiun studon estas la deca iar agio, char restos ancora pli ol sepiaroi por plena progresso. 3. La resultoi de lingvo lernado compreneble dependas de la maniero kiel oni clopodas fari tion. Homoi kiwi migris en lingvan landon evidente lernas pli profunde kaj rapide la lokan lingvon ol homoi kiwi faras tion per ordinarei cursoi. Kvar, en ciu agio homoi povas alproprigi duan lingvon, ec en suffice contentiga nivelo quancam malio nullo presca successas attingi la saman nivelon de sam situatia infano. Interesa demando estas, kial la lingvo lerna capablo ec falas iela agio de decep como quar iaroi. Oni havas plurain supposoina eble pro causoi sociai, culturei cae biologiae cerba funcciado. Pliai esploroi sequos sur tiu campo. Finigis la brilla prelego de professoro Goodall, cae compreneble unu e la unuae demandoi estis. Ciu la samo validas por esperanto? Supposeble yes. Cae evidentigas che instruado de nia lingvo al infanoi estas farenda tasco. Crome, unu plian foion, oni constatas che esperanto estas democratietza lingvo, en la senso che dua lingvo por ciui egaligas ciuin homoin en la clopodo al proprigi nian neutralan zamenhofan solvon nepre legu cae pripensu la belan texton de professoro Goodall en la IQ libro 2012.